Book 2 24 24 შეთანხმება შეთანხმება ავტობუსზე ხომ არ დაგაგვიანდათ? ავტობუსზე ხომ არ დაგვაგვიანდა? მე შენ ნახევარი საათი გელოდე. მე შენ ნახევარი საათი გელოდე. მობილური თან გააქვს? მობილური თან არ გაქვს. გთხოვ მომავალში არ დაიგვიანო. გთხოვ მომავალში არ დაიგვიანო. შემდეგში ტაქსით წამოდი. შემდეგში ტაქსით წამოდი. შემდეგში ქოლგა წამოიღე. შემდეგში ქოლგა წამოიღე. ხვალ თავისუფალი დღე მაქვს. ხვალ თავისუფალი დღე მაქვს. ხვალ ხომ არ შევხვდეთ? ხვალ ხომ არ შევხვდეთ? ვწუხვარ, ხვალ არ შემიძლია. ვწუხვარ, ხვალ არ შემიძლია. ამ შაბათკვირას უკვე დაგეგმე რამე? ამ შაბათკვირას უკვე დაგეგმე რამე? უკვე შეთანხმებული ხარ? უკვე შეთანხმებული ხარ? მე გთავაზობ რომ შაბათკვირას შევხვდეთ. მე გთავაზობ რომ შაბათ კვირას შევხვდეთ. პიკნიკი ხომ არ მოვაწყოთ? პიკნიკი ხომ არ მოვაწყოთ? სანაპიროზე ხომ არ წავიდეთ? სანაპიროზე ხომ არ წავიდეთ? მთაში ხომ არ წავიდეთ? მთაში ხომ არ წავიდეთ? ოფისში გამოგივლი. ოფისში გამოგივლი. სახლში გამოგივლი. სახლში გამოგივლი. ავტობუსის გაჩერებაზე გამოგივლი ავტობუსის გაჩერებაზე გამოგივლი